Bruninho, eu sou Enzinho. A gente tá aqui pra cantar meio caminhado. Quem mandou você melhor E quem mandou você linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem. Chega, não precisa, manda mais ninguém. Que tal tá um beijo agora? Alô galera que tá falando é o Bruninho, aqui é o Enzo e eu queria convidar vocês para assistir um clipe novo Tijolinho por Tijolinho do meu amigo Enzo. Beijão. E tijolinho por tijolinho vou reformar seu coração E vai ter amor espalhado nas paredes, terra e chão Bruninho, eu sou Enzinho, a gente tá aqui pra cantar meio caminhado Quem mandou você melhor? mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece o meu gosto muito bem. Chega, não precisa, manda mais ninguém que tal tá um beijo agora?